Йохран йога поэма. Манзырақ тыван шыржывым, совашран әзі буян. Шавжавақ шырмазыр сывы түзей местепе паян. Манзырақ мұқтавлығалық пейт нумайсан юрышсем. Кашнежен дубать ысталық аныш сабырзанышсем. Кашнежен булать хайлавжы, шырманшын шырмалармаш, Шынызем бұлзан тұрлавла хачатрады жаптарад. Саваба хере юрашын, кам шырмашы Юратса жуна барашын, сывама жырап. Шыржывра пуртірлі паттыр, хышпырне тінже білет, білменні тадақ нумайдыр. Маншынна калас келет. Призем шинчен жырашы шыржыври пурсавашсем, призем сава кемеші, шүремеші кевешсе, Манзырахис паттырғалық паттыра білен күрма. Шавжавахис юратмалық савамри юлдаш пурман. Ман герой булман хабалла, орденба медаль чакман, Жезем булзан да чапла унчинчен соввам шукман. бир курат пар хажатри герой зіне, васказа курат пар юрламан юразіне. Шын бұғаттек варман урла, вылсымзе зяйне курмаш. Сахалмар курать вăлхурлах, унсавви юре тухмащ. Эбе хамда курдым намыс çавынбек щира жира, урхла калать хальманас, патраяс анжыра. Эсте патыр, эпте патыр, тен евр юрара, патыра шумрах пар паттыр хамыр хушырах. Аман ман манвал шамрак пужын, донба одыр херинже, Фашист пада куча кучын курын маншар варинче. Вилем видер, шулым видер Берлина жітсе кемень. Кашнишин ыштанға життер. Эбіхам да шидеймень. Паллах мар баттыр. Он пекки перде пинь-пинь. яджы жуктық, саввам баттыр. Савра гурары пинь. Саргер яджы зина унын, хужамажы Хышлет вұлкунен каны шуққы бір канам. Ужамат памашкын Юрген мерень, тыт тапар. Түрлетме хушса сынгымыл, түрлетмешкін мар. Тарамаха хужамачы, хужамачынна меш. Хужамачы хыямачы шынна шығыр жидермеш. Пулдыр жеш ала, ширеп ширіп ширеп чун. Хужамат та балла, баллы, ятта, чап та Шурала шын яцыр мәнзір хужама атсыр журалат. Ят хурзанта пупсыр дензір эдемрен эдем булать. Ажаран пірле чупмазыр шын пілменбек шынысне, әшшінже пірле бұлмазыр пілейместін шынышне. Түререн түре қаластық ба бірле үсмен. Хурине де шурине де вылманба бірле үсмен. ба бірле бұластық ұйда шукчы жынзінжен. Елчікле ұйтсайып білдім, зинаидым ржінжен пурнышне де шырза елдім ялі ешеунчем. Шырныне елзе жүрерім савны бек хамба бірле, хамышта гына жетмерім сывыма тірле-тірле. жывачы шумыр, шумырба бірле шур юр, пүртрежін галаря, шудар, аптрамашкан пүртім бұр. Кедюшсем уйра чубачыш, шабарза шынза күтсе, кашпадин ева дубачыш, кедюне яла кертсень. Сағалмареп шумырайын шул жүрейні бұл шуран. Кедюшкер бұлзан шул майын, сывала чебек суран. Тус юлдаш пулат кедюже шул жинжи жынна. Кымыле пірмай педюже, шывыхра шеш пулынба. Хы жинжен тум неде пара, ажатма шулдешынна. Кедюш сен чунри гавары жылны жынна. Сағалмар жылны мана. Шүрін жол бұлзанды үйже камбала бұлақтыван. Құдара айтсана кедүйже, тұванран хақлыдыван. Тінжірі кашни кедүйже ба маншындыван. Шынзіне савза тірлерім, шак пічік кінегіне. Ерге жерін кек ерлерім, кінеге кедегіне. Тіргеген жын тирек тәбі тет пребір жвашла. Тіргеме шырмарым ебі, юлдашла. Призем кедеші, сурах, Кепризем пығаш хур. Кедюшсем бұлзасын дулық, сәтте, шуда, аштабур. Кедюшрен жын шыбан жыттыр жыварне. Шыржывавыл вулаганым не барать парне. Кам герой жинжен мен галя. Мен мен илтне халықрам. Еп шавна галас дене, сава жырны хужырам. Вулазан шырза білдерір, пуш пулмаш пуштылажим. Паттырмар да манын баттыр паттырдан гая юлмаш. Шыржыва камха аш падыр, аш булмаш. Сысназем бұғайт влгаля, унчинчен калап кайран. Эшшинче үсне вайгаля курнай халькадаран. Ашы унын бригадирча, варжычен түскеленче. Сагалчыны варжа хирчі, ашы жух халгеленче. Амыже пәтчен юлзасын, варжы духну кунзинче ирдегаш сывла часын ашысын өмінже. Мұжыне вутра бұдарже, пирінжірақ винге, комоне ерзе хыдарже, енебе жінгек. Пүлімре пәрчеп шынық, шырулми пәтне бачақ. Мен курмажы юлчы тылық, пүр тулы жа. Үзей местен пиде жиреп шимеша қажетмезен. Кудамка жақса да жүрен, куне пәтмезен. Тулажать, ют ютчаря, керешпе гаржынзіне, чармазан та тачаря тадылман әмітсіне. Ширахвин инге елт манже, хый келгі жывы шіне, ажезе мұнчы ұқтыманшы, варанза уражіне. Шивырашы шичыталық, пәрбек выжы пәрдаван, пұрынашы бұлякалық, ведь жол вет, міндаван. Візіне витреки веча панба, чапани юлза чашынь, аше мен тұтырынба. Хезір мармен берін бұрныш, әмет пегаш не буян. Бұрнышын жешмайы майы парнаш, ұтларақ нужа дуян. Ну жіне денге курджа, курджа баян хигуна. Кантурбек візен кел кіл келдулы сірлет хына. Вижі ұвыл, пурде харыс килне бегана гурма. Анне деші, Пире пар ос, пурны жачы бер дума. пурныш ыры, мен булат келге выртсан. Шиде жол жемелік түрі пәде шук чебердіцан. Пәчік чух пурне дедюстрір, кымыла хуча хужа Әнде хальшин булдар, үсрер, хывара-хывар хужа. Тем мурне жав бұлжы жа езір үсіне вақытра. Тенезер булмаш таржы, шілінзем келчі шутран. Тенезер булмаш таржы ажузем бітіріш футра. Хынихай пуплет хирарым, ажызем жіне бұқса. Күшілі ана бір ярым, чірекемілбек юқса. Шірпленже салдагарым, пек ширеп тұрза. Тұшмана пұрдері парым, таварыр мыне бұрза. Еп салдак матки бұладып, Шын дүзеттік түсмелі, үшлеме ферма юладып, үделешін түскеле. Валышлері игі шынжын иртерзе аржынзен жень. аун жын, чыз хизеп жын жын, Тень кашкаш выртса да ене, арзырарым час жерет. Кушулли бұлмаш выл юне. Кам ердет, шавна жидеть. Ирцегайна варжа вучым. Свипер келіне келет, келмені ташта пуш худжа, уйықпа хевел білет. Шипыштан жінже біледер шавындан шештадылат, тенебек курнат ингемір хуйхыба живадылат. Мұжырне малдан жуғатре, пахрепет пахрепетшен, сывлықне самай валкатре, ажыземшін булычен. Ажызем вутра пятнишін шынзен үсріш ажызем, ажызем сем ерзе кетнижін, әш візем. яланвызем. вейінге жын хуйық кунен шәрін пуш тұлды. Үвелесі умар вуну уйық, вежі жүк тілі баллы. Сивешел желзе келже шүрхе пар аш хыбар, хыбарне ял еш та пәлчі, ял дені хыбар зырмар. Уғына шеш пушты ұжы, вешкелет шілгі варвар, вар Мән галашы хыбар хуччы, хыбарне ярать вырнар. Пульница абачы юже, валанне абачы мар. Медсестран жеш ачашкужы, лартны де шизе бар. Хергужы булзан да жылдар, сымахи булзан да жу. Камында тамазыр вырттар, ши шитсагыр жул. Ангуляна неже маншын, хыба бдечере. Керешсе бұрзан эпсанжын парындарып Ман бада келсен хугурын, керешме бур, бұр, тунзықпа ан бурын, ержейсесін килзе гур. Өвілі хыбар тузасын кайры амыжы гурма. Келінжен амыш тұқсасын хербеги юлжі ферма. Пөвебе хер пызық марчы, сынебе мағын жешки, Вунул чул мінле дулдарчы шаплабульчы әш пиги. Келінші әне зывачы, хыйн амыш вырне, шичіре бей жывачы, шурадачы хурине, аджаран ферма жүрене, үсне зіні фермара. Выл әне зума вірене, амышне гура-гура. Халя амыш кайна, выларадь әне зуза. Туйнать, ана пучтайна, зем сума зуза. Виш әне на херзуре чеш хытса. Аллы не пейде жүре. Ереспек шылне жүртса. Судырза массажта дуре алыба алладыца. не пульжы тем муре пір майда жығыратса. Шымылымар мені атнеже, терезена ажынже. Шымылба ұштан сәдежін теші қал хұшынже. Иратсан да зена тюсре, пичіне духре куллы, Әмет пежі сархері үстре ұдарымни бұлчалды. Пәр бәтшен бағат бек зені хері не бұжыне. машина, туртарза әлгер сетне. Пулдыр дулық сәжі шәве, халық ағыры күрма. Халық шидер хелін шәвен, хаймаба юрза юрма. Әмет пульжы чын-чын хер юрла-юрла савать. Сәжі жеште тадыш юхтыр, сәтпелеті лей жывать Чырахви инге де келже әрнерен тұван Фермара Фермара ұйтсавыл білже хайхерин эшне хелне Пулдара херюзан деріш, хвандан шет иттерет. Таярка яран бүлдеріш. Амыжы татса каларя. Халі дере, ир дерех. Ішлезесін іш каларя вылсандран чибер дерех. Урхран амышчын мере. Сымаға выл кеттерейд. Каласи нагель Калазан выл видереть. Ужинче шапшуры дудыр, шинче шапшур халат, калын килне дейін тухтыр, халаджы шавна калад. Шатмара шухей гержі пишне чух шавгашхине, зина кил умне югерже худашіне. Худаші Худаши он марчы, пәдімбе ік иквиш сымақ, амыжы шабақта чаржы зіна сымақ хушмам. Чілхіне дере ісчарчче, шварни еплі жымақ, әжін юнын юрлы карчы, халбушна үкмен бушмақ. Анне дере әбі шамрак, каястеп әне зума. Амыжы, эстере шамрак, врензем питне жума. Эпа немінде хер булны, санын хуй канмалла, хуйхыба чірю зантулны хальпур неде Хуй хызыр пулмаш херарым. Шамрыкла ардан юлзан, Шухышсыр эпкун гурмарым, шухыш пурвал, пуш пулзан. Калашса шу яче, калашса ильчы шатми, шу булзан шатма бачып, пулашу хоби хапми. Элекрек шатма суяче, шу булзан чиди житми, шу булзан хуши буянче, калажа чун жатми. Игер жи пишсе он петре, сивенет ври шатма, Пір жавра кетрре кетірі амыш песі мақтатма. Сымаке дұғайт ачашын. Эп каяп анне. Эп шунап кашне чирене анват манне. Чон галадып савны херім. Эп Ак чешрен. эшлес әшілес Эс әсхерім манран верен. Пульницы хужать варнаран, деть, эшле анне, деть сеть паран, сыватмашын зуранне, варжычух шыржывын шаре ташмана шендердезе, сананю вырца ганмаре кетре варжы бедесе. пинчен на сватна аннюзем панасы чу. Эшлізе чуна ебатна, шугалзан тавана жу. Вырнарда пілес чызанын, сантыван кедюй банже, юнажар вырначны манын ачамзем вырншинче. Ашысемден пурде баттыр пулны пулі жулымра. Візенеі камсет падыр сачыманын алымра. Чіпізен вырдаші чирлі, пәчекрень, меня жаран, сывлығу бұлзасын кирлі илме жүкшава арчаран. Амышни итлері хере күжінчен савзабықса. Эзанне, э әне зудері, ептілармып ябықса. Әжемдері э пуля урах, пур дегерлі візіне, эпығыпсыз на ез урах, ұжытма жазіне. Амы жығырне жүптуря, сымахне гала-гала, Пұрын бұқсан, күш көре, бұқмазан, калламалла. Калашса жаплайын гемір күш хупмары келінже, сымахне илсен дергемір, паянгун түз келінже. еп юры турым, хаманне юрри бегех. Кеве тупетере юррым, түскілде тен А Ажузем бұлза пить патыр, патыр турыч халыға. Шавая пичу туяндыр, яхран яха. А жузем шат жын хуржы, вилім лекме халыға. Ажуна велерне варжы, ангуштыр яха. А Анюзем бұлза пить ширеп, ширеп турыш халыға. Шавая санайып парып, куштырвал йыхран йыға. Аннюзем курны жын хурлах, хурлах пусме халыға. Аннюне жундарны хурлах ангуштыр йыхран йыға. Апузем булза пи чапла, чапла туриш халыға. Йымы кеде булдыр палла, ят юлат йыхран йыға. Эшінче булзасын юзім, юраттар архалыға. Юраду барать вăл үзім, Вл кучать,